Ey birodar sen o'zi kimsan? Na do'stimsan, na dushmanim san. Ey birodar sen o'zi kimsan? Na do'stimsan, na dushmanim san. Gar jihoddan so'z ochsam jimsan. bu ne hol deb hayron qararsan gar jihoddan so'z ochsam jimsan bu ne hol deb hayron qararsan salobating qoplaydi haybat aytgan so'zing undan bahaybat bir davrada boshlansa g'ibat shu davrada suhbat qurarsan bir davrada boshlansa g'ibat shu davrada suhbat qurarsan kamaymoqda diningda ustun qayg'urmading bungani uchun Kabangni ham qulatsa bir kun sen bir yonda devor urarsan Kabangni ham qulatsa bir kun sen bir yonda devor urarsan amallaring to'plandi mubham tag'in umring topmoqda barham ko'kragingga tig' ursalar ham sen tinchlikni o'ylab turarsan ko'kragingga tig' ursalar ham sen tinchlikni o'ylab turarsan balki elga tegmadi jabring lek diningda bo'lmadi qadring dunyo quvib o'tmoqda davring qachongacha davron surarsan Dunyo quvib o'tmoqda davring Qachongacha davron sularsan Xayolingda erta kech ruzg'or Halovat yo'q to'lmasa ombor Dindoshlaring bo'lmoqda bombor sen bu damlar qayda yurarsan Dindoshlaring bo'lmoqda bombor Sen bu damlar qayda yurarsan Masiyatdan chiqmadi boshing Qiziqtirmas seni dindoshing Jahannamda chimirib qoshing Hasratda holingni ko'rarsan Jahannamda chimirib qoshing Hasratda holingni ko'rarsan Ahmoqqa o'xshamaysan biroq Aql degan sendan ko'p yiroq. Bir kun kelar chekib ming firoq. Tubsiz jahannamga kirarsan. Bir kun kelar chekib ming firoq. Tubsiz jahannamga kirarsan. kel o'zingni islomga qaytar islom senga nasihat aytar eskilardan qolgan ko'baytlar islom bilan baxtga to'larsan eskilardan qolgan ko'baytlar islom bilen baxtga to'larsan